заповед, големото послание, последните сборове на Господ Исус. От Евангелие по Матей 28 глава 18 до 20 стих. Верувам дека Бог и ги охрана сите оние што денес не бяха кръстени водено, ама добро е ние да се подсетиме на денот кога ние му кажаме Господи, да Исус. И да се днес тоа намерно повторно е за на мајцата, ем едно шо е жешко, ем се како мисионер в Африка, новия 40-те при Батенберг е жален на армията недела Туз, затова да ги внимавайте. Носите си и шишири, пийте си водичка, взимайте бело да отбиват от температурата, колко ще можете, чувайте в здравето, за да не бидеме, да, мудро. Имаме светска мудрост, имаме и духовна мудрост. чувайте в здравето ми се смее, от минатия път му кажуваше за влечките, викам, не му са влечки, после му ти е чифтоманова. Вече, защото трябва 45 години, половин век. Ама, така пристойно, пристойно како мене и ще такви кондури како Рики може. Да. Значи, да се подседим, в са последните зборови на Господ Исус. Замислите филм. Ако одете некъде на оставате вашите дечиња и внуци. Што ќе ви бидат последните зборови? Нещо много важно. И после да не забравиш то и то и то. Не ли? Нема чешката да оставяте отвратена па попла, или немаш повече да ви остане па цела купи да се запаля. Или не знам, защото прозорок, ако ще има краци, па да остане па да влезе и да собере се. Ако нещо за вас е много важно, ќе го нагласите то на последно. Защото Господ Исус сметаше дека е толкова важно от всички негови проповеди, полки, чудата на да ги подсете апостолите пред да биде възнесен. Вели, даде ми е сета власт. Каде? На небото и на земята. Затоа одете. Затоа што јас имам сета власт. Јас ве праќам направете от сите народи мои ученици. Христова заповед, проеден. Крещевайки ги во името на Таткото, Сино и Светиот Дух. Христова заповед, Духова реченица брой 2. Учейки ги да държат се, што ви заповеда. Заповед брой 3. И еве јас сум со вас до крајот на светот. Ние сите сакаме, Господи, видите со мене крајот идам. Благословение е, ти да си Господи с умение. И то е добро, бе. Ама за да биде това Господ с умение, време аз да бидам с Него, и аз да бидам покорен на Неговите спорове. Ако аз правам нещо обратно, имам ли пълно право да аз да Господи, бидите с мен, ако праве, правам и нашите работи. Присутството Негових е смарно. Айде така да пробвам да ви поправя малко дали. Бог със своя свети дух. А? Не е у нас пред. Не е у нас пред. Не знам защо сте на сбор, ама аз нощо мисля да си го кажа. Значи Светия Дух, който е секогаш овие 2000 години присутен е сосите луѓе, ама не е во сите луѓе состојба на Духот Свети. Кај неверните Светиот Дух е со нив, работе, пресведочува за грех, и правда, за да се покаят, да дојдат да го примат Господ Исус. Едно е да стоеш до некој, друго е да бидеш во некој. Разбираме се? Светиот Дух бил со тебе, па не знам какви работи да се прават. Присуството на Светиот Дух може да се намаля и да се сголеми. Колко повече ние бараме, колко повече живеем <laughs> свет живот, нормално ли е ќе биде по-обидливо тоа. И она третата состојба кај што светлиот дух ќе биде врз нас, односно прилиено присутство, оно што го веруваме ние пентекостна црква, кој Господ толку много ќе преполне <laughs> да претечи да знак бидат непознатите јазици што идат од думот, идат од вашата утрова, ќе претечат ја да живо вода. Значи, дадена ми е света власт на небото и на земята. Кой го сборува? Бог Сино. Бог Сино. Господ Исус Христос. Да го обясним. Покорни ли сме на Бог Сино, кой ще има света власт да одем и да го освоиме цел свет за Него. Ово е един от начините да се оде у там, таму ще што нема нову цркви, кај што нема дело, да се живее, да се потикнат. Ама мора да се почне от там, къде ще живееме луѓе. От там, къде ще си гощик, от там, къде ще ти е твоето мало, от там, къде ще ти е твоята работа, от там, къде ще ти е твоето школа, от колегите, другарите, роднините, приятелите. Ако не си верен на Господ, там ти ще си от твоята генерация, не очекуй да ти изпрати до края на земята. Ако си верен и се вежваш и растеш и го разкажуваш и го предаваш, Верувайте ми, Господ ќе ве однесе таму, кој што ви минатиот пат каже, јас не сум очекувал да идам у Индија или у Филипините или у Америка, ама Господ ме однесе и да проповедам и да се изградувам и многу други работи. Одет. За една ја седна власт на левото на земјата, одет. Често пати црквата прави обратна грешка. И викаме, дојдите, дојдите, дојдите на другите. Дојдите на црква. Наместо ние да отидеме до нив, ние да бидем нивни приятели, ние да помогнем, ние да ги сакаме като джес борба от средата, скалата се. И не всеко, що ќе се изплате. Ние не даваме любов, за да не биде въртена. Исус не го е направи. Исус умре за всички. Дали си ти кило при фанат? Няма. Ама фала Богу, ти и аз сме плодо, за което Исус се радува и ги днес да си кръстия. И да днес да ќе растат и ќе бидат мои ученици. Не да бидат ученици, ако не почнат со покаяние, кръщевание. А, Б. Разбираме ли се? За да одаме до края на земјата мора нека да се покае самио и да после да кажува на другите, покайте се, изчистите го на своя живот. Ако некој не е кръстен, имаше един во Велес таков на човек преку 50-60 години, што сака да проповеда Викам, брат Таце, нямаш право да сборуваш на другите, след додека ти не се кръстиш. А второ, какво ки им Чия църква представуваш? Кого представуваш ли си? А, така. Ами аз съм доволно, волно, коктейл, вървайте ми на хиндуизъм, на ислам, на християнство и всето това беше на сбръка. Морат работите да се средат, оно учението да се среде, защото веруваме. За да може... Ако аз не знам, що верувам, какво да го кажем на други, Разбираме ли се? Ако аз лично не го познавам Господ Исус, що да им кажа на другите? Некош, ще ви кажем искрено, нашите попчиня тук са заглавени от професията. Учил 4 години и 4 години. Абе, не го е познава, Бога не знае да пее църквено словенство знае да чита е гръчки. А, има Даниела Бъртучек, първ шо е поп. Викам, кога година учите Новзарет? Веки там, трети или четвърта беше да един от предметите биде Новзарет. Трети или четвърта година. Разбирате ли? Новият завет ќе се чита там. Ами кай ќе биде стариот завет? Кай ќе биде личната връзка? Кай ќе биде гласо? слушање? Кай ќе биде да се доживее Господ, да се сретне Господ? Затоа што сметат, ние сме православни по и ние сме христијани. Ама без ново раѓање, без Духо Свети, без покаяние, има ли ново раѓање? Светиот Дух не може да дојде да живее таму кај што е шталат, кај што има гюбре, кај што има гнасоти. Мора да се очисти гюбрето, да се измете се тоа, да се изфрле преку покаяние, за да дојде Светиот Дух. Слагай Светия Дух со Тебе, Светия Дух от Тебе и дай Боже, ако си толкова гладен да го пагаш да прелие. Ама то пак не е гаранция. Може да е някой там на втория степен, ще го има само от себе като верник, да изграде по-добър характер, да се изпълне повече с любов, отколко нещо сбърва язици, а не го държи баланс. Ки ги има, може би, харизмата, ама ки го нема характера. И опс, дисбаланс, не е нужнежен. Сакаме ли го Исус? Сакаме. Е, днес днеска кажаме, да, Исус. И нека да видя всеки ден, да, Исус. Ако тук има голямото послание, одете и проповедайте, почнува с това. напред от сите народи, мои ученици, къщевайки ги уедно на Татко и Син и Светот Дух, ще го направиме денеска. Какво ги видиме покорни на големото послание на тия последни зборови на Господ Исус, ако ние сами не сме покаяни, кръстени от вода. първите две заповеди шо, со кои почнува Евангелието. Учите ги да държат се. Учите ги да държат се що съм ви заповедал, се що съм ви кажал. И еве аз ќе бидам с вас до края на света. Ако ти държиш се що знаеш как трябва, имаш пуно право да очекуваш Господи, правен шо е до мене. Биди со мене. Абсолютно Господ ти каже да, дете мое. Он е со тебе дори кога лукнеш работи, кога промашиш некои работи, много повеќе верувате ми. Ама кога се трудеш и настојуваш да направиш како детенци, до тебе шо е? Твоја тато небесен дарувате ми со любов и со насмех ќе гледа. Јас знам кога моите деца преодуваат. Не сум ги шамарал, не сум ударал боксови кога паднат на првите чекови да удреме на клопса. Е, сраме трябваше да тръпчеш до сега. Три месеци, четири месеца, пет месеци. Затова ще викам, айде, айде си, айде кега. Защо ще свагиш вика, той е толкова, е, толкова му са силни коските, толкова може. Сега на хора, трябваше сачето да оде и я пущаме. И аз трябва майки, о, направя на ме, на Може ли си колко съвършени от съвършеният атомен разпол с любов. Гледа какво ние се ни настоиме нашите първи чекори от верят. Ки има промышляния на другите ми на твоих милост и благодат. Кой не греши, с лоша мисла, с зла намера, с план, за да види кажеш, нека, аз знам по-добро. Веруете ми, сите те лъжи унеса от църквата. И аз пак ти кажа, не верувам, нека четат Библия баш се пред него. Вика, баш се млада се кланяме. Вика, Господи, изпълни си, Твоята любов. Кого да идем да благословим? На коба да да не Разбирате ли? Ако човек не събере сила да дойде от църквата към шатела Христово и да се опрости с убило, кой и да има, вижте повод тук има любов и за света. Одеме на втория слайд. Или Евангелието, че почнува с покаяние. Некой пред Исус Христос беше, човекът сравните, претеча, предходник и зборуваше тази се вика Јован Крстител, човек кој немаше харизматична дарба, който што не воскреснуваше мъртовци, немаше Библийска школа. Ако ви кажем днес дека има таму некаде една пустина, човек с отлега брада, човек што не е по последна мода облечени со тук туку собрал влакна от камили, изтеял се облека, па живее там в едни пещери, и се храня со мед од дрвата, див мед, скакулци ке фане, ки ги испечи ке јаде, и слуша некакви гласови, некој му збору в главата. Си бе, таа е за вегани. Вели? Ами интересно е дека тоа е описано на Јован Крстител. Човек на кој што комфоро, удобността на овај свет му беше помалку важен од тоа да отиде и да биде предходник на Месијата. За жал, тук има голема лекция. Ние днеска, ако нема кола, ако нема клима, ако нема флата, пак е на кого да отидам, ки ме мразят, луѓето които ги покажам на грево и ки ги сочам, там, покай се ти. Јован го праше то. Интересна работа, луѓето го слуша. Луѓето го слуша и луѓето се покаила и луѓето си крштева и доваѓа таму кај што е Јован Крстител. Ево, всеки друг свет затоа што знам дека не секојаш е потребно само гал, гал, гал, гал. Аз славам, се славам. Треба да се зборува истина, че всеки пат ќе кажа со любов. Крещевајќи ги во пустината, проповедајќи покајно крещевање за простување на гревовите, доаѓајќи него цела на Салим беа крещевани во реката Јордан, при ги исповедаа своите гревови. На стотици, на илјадници имаше ефект, тоа што се збореше вистината. Покайте се, бидейки се наближи Царството Божие. Евангелието почнува с покаяние. Ако човек не е преследочен за това дека има грех в собствения живот от Светия Дух, кој што е со него, дека има слабости, дека има утки, дека не е по Божия воля, што да кажем? Абе, добър си, само малко ти трябва да се нашминкаш. Малко да се дотерш, ти беше супер за Бог. Я аз съм имал такви колеги на работа, за които съм мислял, дека колко добър човек само фали християни да бидат. Искрено кажам, ще не се покаяват. Точно и така си мислят дека са добри луги. Но знаете що? И добрите луги са грешници. Ние ще гледаме в нашите очи добри луги и за них Исус умре. Според Божите стандарти са грешници. Еден ли е, пет ли е, сто ли са грели, за което ние не знаеме, все пък ги правят грешници. Има само един, който ще по свет, по-пълно съвършен и безгрешен. Господ Исус Христос. Тай ще умре на Христос за сите други грешни. Може ли едно амин за слава на За да ме охранете, за да ви кажа, Исус го сака това, дека трябва сите да признаем. И добра навика е, като ще си ги четеш най-вече здраве, и ще го рече Савайле, пред спани измиеш се да знаеш ясно чист. А, може да... Господи, ако имаш и днес, не ми се казва, Добро е утре да внимавам. Дай ми сила да пазя на твоята работа. Помогни за да бидат повече от победни. Големото послание, църквата ки го изпълни, колко е има покаяние и кръщевание. А, Б, тек после това ки дойде до душа на му Кьодер. А, ба, ба, и така на така нататък. Не само, що Йован проповедаше кръщеване, а тук Господ Исус дойде да се кръсти. Имаше ли Исус причина да се покая? Ако Исус, Господ Исус нямаше причина да се покая, защо би било? неговото е крило. Или нали, он кръщеваше покрено, кръщева и за прашка на греловите. Ако ви не беше за наш пример. Тай който нямаше потреба да се покая и да се кръсте, krste, който живееше što славата на, slavata ангелите горе на небото, Бог Сино, дойде на оваа и се испразни грчкиот збор, там е кинози, што оставија сета своя слава на небото, от тебе и мене. Еднакво. За да живее таков живот како слуга и накрая вика да умре на кръст. Не е било при вас, на кръст. Е тая е Исус, за да биде пример на мен и на тебе в все, се кръсти водено. Ако Исус, който нямаше потреба да се покая да се кръщева, се кръсти, имаш ли право да се наречеш християнин, ако не си кръстен? а, Валзо рече, он ви ја не се сеќавам, ами ја не се сеќавам кога съм роден, како да се сеќавам бебе съм бил, кога съм крестен. И што Албани стварно е кумно речел или може ли некој да гарантира за мене, Аз ќе бидам муслимани, христијани, си или комунист? Не, не може. Јас самиот. Ако искрено съм пресведоченик, го следам Исус, я можем да векам, да, Господи, и аз ще те следам, како тая група днес со вода на Ама јас викам, подсетувам се себе си и сите нас другите кои што сме доделе водено на да не забравяме ветување на Господ. Да, Исусе, не на било кој човек, на пастора и на црквата и на пријателите и на водачите и на това. Да, Исусе, ако ние да знаеме да си го погазиме нашето да, да стане не, тогава имаме ли право имат ли право сите тия, които ще му свъртяя гръб за жал, е не одам на църква, е не се молам, е не читам Библия и после е сега и ти ми трябваш. Трябва ми <laughs> финансиска помощ. Сметите да си попадат. Оле, болестите, Господи, трябва ми волно. Ама я ми дома нещо, проблеми, бракове, разбирай, Господи, сега ти трябва да ми помогнеш. Ти си дружен да ми помогнеш. Ба я не ли си кръсти? Да, ама оно, зори ще го сборуваше и фала вълну, за делата, що трябва да потвърдат нашия живот, нашите зборови. Да не останем само на зборови. Тук да видим дела. Кръщеването Исус беше наш пример. Когато Исус беше кръстен, веднъж излезе от водата и ете небесата се отворя и го видя како Божието слегува, како булава и се спушне над него. законно право да ни зборува на нас и оние што се нарекуват демек християни и оние кои што се християни. Во е моја возлюбен син. Во е мојата возлюбена керка. Филип е моја возлюбен син, затоа што направи чекор кон мене, она стъпала да степениците, да се приближиме кон Господ. Верувајте ми, она нарасът, што и аз еден чекор према него, он 10 према мене. Много повеќе важи тоа за Бог Ама ако откриеш на който начин, кой е жертвата, дали ги ставиш луѓето, гледајте от втор план ти ги речеш Господи, ти си ми най-важен. най-важен, тебе ќе преследам. Другите дека не само што он самият да стане най-добрият твой е другар, туку ти ти най другари и родини и приятели, и любов, за кое што секогаш не купнява, да го засите нашето сърце. Гледате го на дело тук, Светлата тройка. Бог Таткото, кой ще сборува от небото, Еверо, моя възлюбен син, Светия Дух, Ловик на Гула и Бог Сина, кой ще се кръщева, не? Доказ за тройството, затова векаме това предходно, да бидат кръстени по името на Таткото, Сина, Светия Дух. Значи, голямото послание Адалва почува с покаяние, за който ще Йова сборуваше, за кой ще Исус го изпълни, ама интересно е дека Евангелието не само ще при Јован почнал првата проповед, порака, која што Јован е зборуваше, я сборува и Господ Исус. От тогаш Исус почна да проповеда Горейки. радовите се, супер сте, уши малце само да ви на фризурите, да ви облечам на облека и замерах се за църква. А-а, Вика, покайте се, интересна работа, какво се проповедава, точно истата порък. Покайте се, защо се приближи царството небесно. Кога се каже се приближи, значи близко е, тук е, скоро може да го допреш, да го хванеш, да ги видиш манифестации. И пълно пати викаме, да, ама не е целостно. Интересно е дека Библията много работи се така, това вика мора да сванат от баланс. Да, ама не е целостно. Много добър пример при това ми е зората или залезо на слънцето. Кога почне да зазорува, мрак обега, още не е целостно ден, още е нещо матно. тук е дено, ама не е целостно. Тук е и ногтя, ама не е ногти. Мегю... Но, мегю ногти и мегю дено, мегю Яве какво да кажем там, каквото с нека ви измири. Царството Божие е тук на земята, ама все още има болести, все още има слабости, все още има проблеми, все още демоните не фагят. Ама тук сме ние детства на светлината, отспособени да одем от Негова сила, изпратени да сбореме, разбудите се, разбудите се, становите. Покайте се ти кой ще успееш. Прави разговори си. Воскресни от мъртвите. Преко покаянието имаме пълно право да го повикаме Духа Свети. Пак е речен, Духа Свети е Дух Свет. Дух на светост. Не довага там, ти ще има греб. Ако ти го повикаш Господ Исус Неговата кръв да те очисти целостно имаш пълно право да кажеш, светата кръв беше тук. Сега дойди души свети песто на светата кръв на Господ Исус биде там. Хора светата светленост. Той со нас, во нас, за да после биде пупс да прелие преку нас, па да тера, да тече, кај што треба да има поплава. Исус проповеда како е и Господ, како и Јован, како свитово на покаяние. И тешки се неговите заповеди. За кое какво? ли? Но много луги, аз ви кажувам, ние работили години и по-отделчево, не можеме да се убедеме, дека трябва да се покарат тия луги. Ама роднините, ама мажо ми, ама жената, ама децата, ама бабата. всеки ќе се најдат изговори. Другарите шо ќе ще даде, колегите от работа, комшиите ще ви речат. После това на кидане много голям фактор. Защото ние живеем за другите. Интересно, е, ако си гладен, никой от тия другите не дойде да ти помогне. И викаш, оле ли Господи, помагай. Ама ако трябва да се покаят и да се крещяват корито, е сега, а другарите, а приятелите, нали, какво да се разкинат тия връзки? Па <laughs> да не речем, ако трябва да се умре, да се поставят и ще откриете, че другите. Той е фактор, той е фактор, защото това е Ако ме любите и ги пазите моите заповеди, имаме ли ги делата на послушност на Господ Исус? Ако ги знаем, трябва така да видя. Амин, Бог може. Познате ли тази женщина тотално? Само по-голема косина. Да, голям глава. Да се знаеш, що функция Филип ја отвори устата прашува и на това место. Филип, кай си? Тук си. Филип ја отвори устата. Гледай, отвори устата. А, така, Филип отвори устата и почува и на тоа место писмото му проповедаше за Исус. За кого спореше? За Исус. Добро да и се каже, да сгрешите, ама знаете, леко е Исус. Решението е Исус. Болестите решение Исус проблеми, решение Исус грелови, решение Исус... Кай нас е интересно, не сме като лекарите. Лек за това, лек за това, па дори за тия болести, ще и да лек. Кай нас едно решение за сите. Демонски сили, проклества слабости, болести, немки, що сак ще наведе. Господ Исус е решението. и ти дойде до некоя вода и духът рече, ете вода, Томе ме чува да си да ни помни? А, аз съм готов. Ама сега да ви кажем за Жаро. Исус, да, аз поверува. Свакам на е решението, свакам дека е аз обре. Прости ми, Господи. Що да направя? Да си кръстам. Рипа момна. Не е какво делчо или не знам, ще да е негде на други места или, или тук е некои други. И кръстили се по-малко, нека да изпиш начин. Ами, не знам аз това, не е било баш. Е, вода, що сме спречува да се кръщам? Сваќам дека време да подхвърлям со живото, да го дадам завет. Интересно е како кога се случува брачен завет, знак е да се подпишеш има печални пръстен да си разменат. Ама защо Бог трябваше баш водено кръщевание? Питайте го него един ден. Оти Господи, можеше баш от вода да влезам, за да ти кажем, аз те сакам тебе и веднъм да те следвам. Чуйте го прашението с него. Имате отговор. А Филип му рече, ако веруваш от все сърце, смееш, не може. Той отговори, велейки, вервалник Исус Христос е Божият син. И заповеда да застане кочията за 20-та, Филип е с него водата и го кръсти. И Алфа Курс, защото ние некои прави ни подготовки или не знам що. Човек се покоюва и гледаш някак горе за стане към синове, кои ще е помагат, и аз ги кръст, нивно е дали карасниц. Това е дали ке ги правиш чекот си но твоя е дали си ги черпиш завият и си видиш на вечер. Си очистиш и живота. Петла ти запее, а дали ке стане лудито. То си едино. Майка ми на времето ми палише за Македонка да стана му Ајде, синкови, чанови, брати, силници, музика. Ајде, бе, бе, станаме там. Ама јас сум си ликнал во еден сам и сега од 4 по 5 треба да станам. Е, да фанам 5-10 автобус утрченки. Ако не станам. Мое е да проповедам луѓе. Наше е да кажем и към църк. Индивидуална работа е колко тя ќе расте. Што сакам? Некои луѓе сакат да ги бутам да му разградат. Малко да смекат от вода и почна да манят с оранжи Оп, оп, и почна да пливат. Няма превода. Вера послушна си кръщевание. За мен воденото кръщевание е знак дека луѓето са покорни на Господ Исус. Знак дека сакат Господ Исус. Со дел на живото кажуват да Исус. Дека имат вера в Господ ово треба да се направи исто како е внуко. Верувам дека Исус е Сино Божи, као денеска, не ли? Верувам дека Исус е Сино Божи. И сум послушен. Много луѓе веруват, веруват, веруват. И нищо не направат. И аз си вярвам бил Господ чом. И аз си вярвам какво има чом. И аз ще все коме да изпалам свекичка и да тай празник, вай празник, вона стои и дома колко никой няма. Ама къде е покаянието? Къде е светлият живот? Къде е воденото кръщевание? Викам како възрастен човек ще вчера. И тебе не ли ти като си е помала? И аз, сакам како Исус голем. Да не си закъснал малко, ти викам, он на 30 години. Не, викам, тъна беше. Времето, колко знаеш. А, Б, В. Океани, ли Нищо Може ли Мъжно И Илай Дечко го познавам, само го няма тук. Океани и Каштамания. Човека ми рече, на една голема проповед на Пентекост, който сборува. Вие го разпнахте, Сино Божи, и Луки дойде тежко от тази хора, гледа сега ден от Нилсбурга, вика, що да направим, луги, що да направим, какво да се спасим? Петър има отговори, всеки от вас да се покая за своите делови и да се кръсти во името на Исус. Гледа колко е повързано едно без друго не оде. Не може да плюмнеме някой волата, ама ако не е покаяно, да си тера ако не е препороден, не е променил своя начин на размишлование, обновено и шуикаримяните 12.2, та и после некои време пак се завърте филма по стара. А нашия ти даваме шанса на сите. Нашия е да ги избореме, нашия е да ги сакаме сите. Ай, нека се пуде царството. Ами. По-добре да седат тук и, и там добра, да слушат, отколкото да се надали свето да слушат глупости да е, вечер голови или утре политика или не знам кладилница или бла бла бла. Последното место в църквата е по-добро, колко първото место в света. Верувайте ми. Верувайте ми. Сто ще има много по-голема награда, отколкото за светските работи. Амин. Чел Божио. Да се покая за своите грехове, да се кръсти в името на Исус Христос, дали бидат простени гревовите, ако не ти са простени, какво си се покаял, свободеното крещевание не ти се простуват. Ама ние крещеваме луги, што са покаяни, луги, што са наново родени, како знак на нивната вера. И подът им ви е дадем Светиот Дух на дар, со Него и духовните дари. Гледате ли го нове тумани? А, Б, В. Ако ти тоа, јас така, Условните ветувания може, Има безусловни, има условни. Колко не е дало ветуванието, може са условни. Сакаш ги го виж, направи го той това. Ако се покараш, изтеваш, ще го примеш Духа Свети и со Него от духовните дарби. Сега сите ние да се кара да ги имаме силата и знаците и чудата, ама, ама не е кой ще бъде по покаяние. Е, искрено покаяние може да се кръстени, ама колко са на покаяни, това е вече друга работа. Или после се изпишманили или нещо им се допаднало като на Димас. света път се завъртели Яко Виле апостол Павел. Интересно е дека и на Исус му отпадна един от учениците. Интересно е дека на апостол Павел отпадна на ученици. Ти ги има секаде. имаш и тук има и какво. Дайте какво е много слично на истинското жито. Мосе изгледа като жив, а устvari няма никакъв род. И за мен е най-едноставен тест е, вода ли тай човек душички от църквата? Сборува ли храбро за покаяние? Праши се от времето, кога си повервал, има ли макар един човек? Па дали съм житом? или съм како? Едноставен тест, е, Плодността покажува, що има тебе. Ако има живот, ти даде живот. Ако е само како, како lumeni и форма од надвор, ќе je stane ама нема да има плод си. И тие такви стебленци, устvari само ги примат, сисат минералите, цицат от земята, водата за на истинските християни защото трябва да бъдат плодени и изцисат времето, енергията, плода, защото трябва да биде вложено някои други. Средствата. Господи, дай ми мудрост да разпознаваме от Духо, посебно последното време това разпознавание на Духови, къде то, кого то трябва да вложуваме. За да има плод, църквата трябва да има плод, и аз трябва да имам плод, ти трябва да имаш плод. Евангелието е Марко почнаме с края на Матеевото Евангелие, завършваме с края на Марковото Евангелие. 16 глава, 15 до 20 стих. С лични сборови. Вели, одете по целият свет, проповедайте го Евангелието на всяко създание. Кой ти поверува и биде кръстен, ке биде спасен. Кой не поверува, ке биде осуден. Защо не вика, кой не поверува и не биде кръстен? Те, не поверува, не станеш ли поверовал, викаме, неки хиляда да се кръща мен. Ама он седял в църквата, демек изгледал и аз си друг. Ама оставим не поверовал, и я се кръщам. Дори имаме глупци и тия, що са кръстени, да си бидем искрени, що ги завъртат за 180 степени правилно за един ден. А? А, така? Ама нека, я пак е реченик и сакаме. Само да не биде да не сицат времето, енергията, средствата, нели, политите, да бидеме мудри колкото това трябва да се даде, да се инвестира всеко ден, за да раста туризма, за да бидат още по полни Откога сте повервали и сте кръстени, кое е ветованието, а овие чудотворни знаци, знаци, пардон, и ги придружуваат оние, што поверувале, не само тие што се крстиле, и оние што поверувале и се крстиле, нели? Искрено поверувале. Во мое име ќе изберуват демони, ќе изберуват нови јазици, ќе фаќат змии, дори ако изпият нещо смртоносно няма да им нащети. Ќе полагат ръци на болни, а тие ќе оздравуват. Уф, и фалат Божи. Амин. Бобе, това е за мене, за тебе днес ще се и за сите што се кръстени. Затоа што демоните беа сејки, бидат проблеми. И тогава ги гонеа християните, сакаат да ги троват и, и денес ги гонат християните, не знам, кажувал съм дека некаде над милион, скоро 2 милиона секој година християни. Ама тази статистика нема да е најдете на телевизия, биват убиени, изгонети и всеки работи. О, ако изпият смъртоносно нещо, не в смисъл, ай сега я да тестирам, да го слушувам Господ, но ако нещо биде За затова е добро, други, да се молите пред явление. Господи, очисти я Що и да има? Пала ти Боже, слава на Тебе да имам храничка на масата. Ама ако некои е покушал или може ли химикали или изпутнали го рецепто, очисти да не щете на Бога Ова екран да ти послужиш и дълги години да те прославам тебе. И така ти полагат раци. мало болни, има болни, и има болни. Епа той е един от значите, на който църквата има пълно право. И аз ти имаме пълно право. Господи, я го проповедам Твоето Слово сега, Ти го запечати. Ти го потвърди. Последно ред е баш това. А Господ Исус рече, той се си на небото седна от десна на татното, в смисъл на славата, ясно, десницата негова, нали? И тие, си мисли на апостолите, излегла и навестува навсекъде. Господ го помагаше и го потвърдуваше нивното Слово со чудотворни знаци, кои ги следа. Значи, и аз и Бог сме партнери, тандем. И аз одам сам да проповедам ко е сведочам. Јас аз работим за тоа што он ме праќа. Во е негова работа, а сум негова латка. И ако ја ги кажам неговите зборови, јас очекувам со пуно право, Господи, потврди си во Твоето Слово. Ами, <laughs> днес се обрукам, ако отидеме само некој болен, добре де? А, а шо ако биде, ако ти ускратеш шансата да некој биде изцелен от пусти срам? Ами шоки мислят, а човек е превал да види изцелен. Айде да веруваме от този аспект. По-добре аз да се молам и да се обрукам, сто пати или не знам колко пати, отколкото да промашим шансата на някой да сбора и да се потвърде. Еден ден Господ ще мора да се покаже. то, ще е добър, зато, ще е верен, зато, ще го види. Тето лупа са глава от и сака да го прославя. Грече, ова е да това са главата, скърши главата. Дай да одам да се потвърде, дай да почнем да изцелувам. Господ сака. Много по-добър, много повече сак, отколко ще я е. и ти можем да сакаме изгубените. Отколко ще я и ти можем да сакаме някой да биде изцелен, освободен от демони и било защото да се случи. А, Б, В. Големото послание ние ќе го изполнеме като църква. Ќе одеме да проповедаме Евангелието отколко кога има дури што истински се покаяве е и кръстили. И ги гледаме от църквата като плодни християни. Не тук такива завършени, за да не повторно мислям дека прилича на 40 минути да приеме, нали? не не го повтаряме. За да не ги повтарям всички овие работи, ама се надявам. Така, на тази начин ги ги охрабряме. И се охрабряме себе си, ние пошо. Днеска бяхме кръстени или сме кръстени, Евангелието прошува. И Бог има да си отвърде Неговото Слово. А нашия е да ги потикнем и другите да направят АБВ, за да бъдат по-големи благослови. Съгласно. По-голема обем съгласно. Айде да се изправяме и да се молим за всички, никой, защото нито се покаяле, нито имат авер за водено кръщева, нито кои ни се смеят, пък я е спомням Мишо и се Тъй малко да е. Боже, дай ми откровение на Вай народ за Твоята милост, за Твоята любов. Господи, излива Духо Светота, пълни тая мерка на Вай народ, разочарани от политичари, от ситуация и от економия и другите щоти. Ама надявам се дека нема да бидат разочарани от Тебе. Господи, колко и да ги свъртуват а, от религията, разочарованите и да те обвинуват Тебе, покажи дека ги сакаш. Збори, Господи. Збори и преку Словото, збори и преку църквата, преку луѓе што имат храброст да идат да зборат и да те објават. Збори и преку соништа и визии. Збори, Господи. Збори на народа, шо е изгубен и нито се покајува, а ке отиде пекло без покаяние и верно Исус като Спасител, нито сака да се крштева во возраст. ме да църквата Твоя гръме за А и Б, за да почнат връзка со Тебе, за да Ти можеш да се вселиш от сърцата на луѓето. Луѓето што не те познават, оние кои што не се твој народ, да станат твој народ. И ние бараме твојата слава поново да се всели во Македонија. Поново да дојдеш и окупираш оваа земја, Господи, овај е народ. Не само на име да се нарекува христијански народ, туку да биде вистински народ, христијански што те познава, Тебе, својот Христос, делото ще го направи на кръст. Нека биде се за слава на Тебе, Татко, Син и Души Света. Заедно викаме. Амин. Оде ти кажа,